الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا Zahvala dragom gospodaru koji nas je počastio da nosimo islam u vremenu kada je to kao žaravca na, na, na, dlanu čovjeka. Salavat selam posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Muhammed čiji su nas hadisi čiji su nas hadisi sakupili na ovome Mubarek mjestu. Jedan od hadisa Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam kojem se svaki vjernik i vjernica najviše raduju je hadis kada je Rasulullah sallallahu alaihi sallam rekao juhšarul mar'u ma men ahab Svako od vas će biti proživljen na sudnjem danu s onom osobom koju je volio. I zato vjernik i vjernica pazi da vole samo one koji su čestiti. I ne dozvoljava svome srcu da se zaljubi ili da se posvijeti ili da se dadne onome ko nije takav. Nadam se da će ovo naše druženje sa velikanima, najprije sa hadisom Resulullah s.a.v ali sa njegovim shamima, sa ljudima koji su prenijeli te hadise, sa imamom Buharijom, čiju hadijsku zbirku čitamo, biti na taj način. Da pokušamo da u svojim srcima duboko utemeljimo ljubav prema čestitim. I da to bude princip u našem životu. Ja odabirem onoga koga volim. Insan ono mjesto koje mu je vrijedno ne ispunjava nevrijednim stvarima. A ima li što vrijedne od ljudskoga srca? Srce je toliko vrijedno da zna i pamet pobijediti. I vi to dobro znate iz naše okoline. Na samom početku zamolio bih vas da se sjetimo dovom i fatihom mama Buharići u hadijsku zbirku čitam. Redaj lila fatih. Došli smo do 39. poglavlja u sahihu imama Buhari. I kada posmatramo generalno sve ono što se dešava oko nas, možemo primijetiti da zajednica muslimana i muslimanki treba ozbiljnu reformu. I obično, znate kako to ide, mi bi najradije volili da se čitav svijet promijeni, ali mali korak koji smo mi dužni u tom smislu ratu nam je potežak. I to je karakteristika danas muslimanskih zajednica. Da su pojedinci spremni pričati velike priče, ali kada se od njega ali od nje traži neki mali korak, onda on izostane. To je prva stvar. Druga stvar, pošto ovo poglavlje nosi naslov Babu Kitabetu da in poglavlje zapisivanje znanja. Želim vam kazati da je druga karakteristika koju bih vas zamolio da mi pokušamo kroz ova svoja druženja da prevaziđemo jeste da vrlo lako ti i ja pronalazimo opravdanje sebe Ma nema dok se okrene čovjek već sam, zašto nisam jutro sklanjao sada, pa Bože moj jutro sam sinoć sam kasno legla u pola dva, pa nisam mogla jeste do sedam i pet ali nisam mogla ustati. Međutim, drugim ljudima ne da ne pronalazimo opravdanje. Ja bih vas zamolio samo malo naprijed, ako nije problem, ovi hafi zamać. Pomać. mala, dragi, je da u džennetu budemo u društvu Resulullaha sallallahu alaihi wa Tamo nam neće biti gužva nek samo zatvore vrata da ne bi napuhalo po kičmi ove. Dobro. Dakle, prva stvar je ovo da hoćemo velike pobjeda, nismo spremni na te male. Znači, hoćemo da promijenimo zajednicu, a nismo spremni da počnemo s tim malim koracima koji uglavnom počinju od mene i od tebe. Da, evo, da, da, da mi uradimo šta može Da, da mi oživimo hadis Rasulullaha kroz druženje jednom heftično, jednom heftično. I da imamo zadatak, ja u ovoj hefti prenijeću najmanje jedan hadis Rasulullaha nekom. Čak onome ko možda ne klanja, čak onome mi možda neću ni kazati da je, da je, da je hadis Rasulullah Reću onaj što sam lijepo izrekao, onaj pročitao, kaže onaj jedan velikan da će čovjek biti na budućem svijetu s onim koga voli. To je mali korak, jer ja sam ljudima pokušao približiti ljubav prema Resulullahu, prema njegovom hadisu. To je prva stvar. Druga stvar koju sam počeo prije nego što su braća i sestre ulazili, jeste to pitanje da vrlo lako pronađemo opravdanje sebi. I za ono što uradim i za ono što ne uradim. Kaže gospodar, belil insanu ala nefsihi basira. Kaže, zaista insan, kaže gospodar, vidi svoje postupke. Ne možeš, možeš lagat ljude, možeš obmanjivati, ali vidio od sebi. I zato insan koji radi na sebi, radi na svojim karakternim osobinama, na svojoj etici, na svom ahlaku, na svom moralu, uvijek gleda prvo da on samo u sebi moli gospodara Jara, pomozi mi da ja sebe promijenim. A onda se postepeno svijet mijenja oko njega. Odnos prema bračnom drugu, odnos prema vladu. Unosi pozitivne stvari. Ne deris. Kaže čak jedan jabav, kaže napravili smo takvu relaciju kada se drehnemo u kući dajemo sadaku. Imamo kastu, zove se onaj koji se derao. I kogod se dregne na bilo koga, a sad se ja derim, ja trebam danku dati. Kaže, kogod se dregne, ubaci tu. I na kraju hefte kažemo koliko smo iskupili, kaže, zna i biti 15 maraka. Zašto? Da bi to dokinuli. Ne smijem se derat na dijete. Ne smijem se. Ne smije njemu neko drugi biti bliži, bliži od mene, jer će mi ga odvesti gdje ne želim da ga odvedem. Znači, vrlo često mi lako sebi pronađemo opravdanje, a drugim ljudima ne da im ne nalazimo opravdanje. E, euzu billah šta uradimo. Sve mahana što znamo o ljudima. Zna se des, tako mi drago gospodara, da nije edeba prema starijem tri sata te tuši tuđim mahanama. Kad bi svi na svijetu bili crni ko ibli tullahi ali jel znači da smo ja i ti bijeli? Jel tuđa mahana moja i tvoja vrlina? Kaže, ljudi ne klanjaju. Jel ja i ti čuvamo namaz? Ljudi ne uče Kur'an, jel ga ja i ti učimo? Ljudi ne traže znanje, jel ja i ti tražimo znanje? Kako da tuđa mahana bude moja i tvoja vrlina? Sve dijagnoza za dijagnozom. To ne vodi dobro. Kada je Imam Buharija naslovio ovo poglavlje, babu kitabe poglavlje za pisivanje znanja. On je nas, da kažem, dao nam je smjernicu. Danas filozof povijesti kada govore o velikim preokretima u ljudskoj povijesti kažu da je, jel, i oni to tako tvrdi, da je trenutak u kojem je pismo, pisanje ušlo u povijest, promijenilo svijet za svo vrijeme. Danas imate situaciju da u trenutku kada je došlo do informatičke revolucije promijenilo je opet svijet, jel? Ono što bih vas zamolio da razmišljate u sljedećoj hefti. A to nije lako razmišljati, pogotovo u položaju u kojem smo mi. Civilizacija, bez obzira koja, evo mi danas govorimo o muslimanskoj civilizaciji, je onoliko jaka, onoliko stabilna, onoliko će dati svoj pečat ljudskim životima koliko je u stanju da znanja, vještine i vrijednosti prenese sljedećoj generaciji. Banalan primjer. Koliko znate da ima različitih kurseva i modusa tipa za engleski jezik? Pa imate metodu Oxford, pa imate metodu Cambridge, pa imate metodu univerziteta nekoga iz Amerike. 15, 20, 30 metoda da uči šta? Jedan jezik. Ja te pitam koliko mi imamo načina da naučimo kuransko pismo. Alhamdulillah, pa ljudi ovdje učine neki korak u Pa imate jednu sufaru pa drugu sufar. Ali imaš 50 sufara. Nemaš 50 metoda za učenje. Pa da ljudi kažu ja sam Boga, meni je 40 godina, meni najbolje ova metoda odgovara. Kada imam Buharija kaže babu kitabe hoću da razmišljaš o ovom. Ja želim svome djetetu prenijeti vrijednosti. Ja to mogu učiniti samo ako imam načine koji će tu informaciju, danas sam ja živ, sutra me nema, kako će do, informacija doći do moga djeteta? Preko čega? Jel preko knjige? Jel preko videozapisa? Jel preko vesijeta kojeg ćemo napisati slušaj sine, slušaj kćeri, ovo je bitno. Ono što je ovaj hadis Rasulullah sallallahu alaihi nama na početku, zbog čega je se govorio o zapisivanju, naučio nas je vrlo bitnoj stvari. Musliman i muslimanka moraju zapisivati. A ovo je zapisivati, gledaj, problematično, kako se to aludira, zapisivati, odmah kaže kojom, je desnom ili lijevom rukom? Jer obično vi koji se bavi ovim glupostima pišu lijevom ruku. Znači muslimani i muslimanka moraju zapisivati. Svojim studentima kažem i vama kažem, predavanje na koje dođeš, pa ne uzmiješ neku misao, ne uzmiješ neki ajet sa tumačenjem, ne uzmiješ neki hadis, ne uzmiješ neku bitnu smjernicu, nemoj više ići na to predavanje. Slobodno reci, Allah mant, neću više naučiti, ne više šta od njega naučiti. Dao mi je sve što ima. I to obavezuje. Mi stalno želimo neki iskorak. Jesam sam ja spreman pripremiti se za dolazak ovdje? Pa da ono što vama dadim, da bude kvalitetno, da vi kažete, pazi, ova prva misao, vezano za stanje umeta. Mi tražimo velike korake, a nismo mi pojedinačno spremni na male. Vjerujte mi da samo tu misao uzmem. Meni te može čitavu sljedeću heftu i mjesec i šest mjeseci i godinu da nas vodi, da mijenjamo pomalo sebe. Misao da stalno, uva, stalno uviđamo tuđe mahane, a svoje mahane ne vidimo možete voditi čitav život. To je smjernica. Jer je Resulullah s.a.v. rekao, čovjek vidi trun u bratovom oku, a ne vidi stablo u svom oku. Pa stablo, subhanallah, Resulullahovog izraza. Znam se koliko je stablo, nema, najmanje ovoliko. Znači, ne vidi ono što mu je apsolutno zamutilo pogled. Ničija mahana nije naša vrlina. Hadis prenosi Hazreti Alija Hadesana Muhammed ibn Salam prenio nam je Muhammed ibn Salam kala ahberena Vakija an Sufjan an Mutarrif obavijestio nas je Vakija od Sufjana od mutarifa, an Šabi od Šabija jednog od velikih tabina an Ebi Džuhajfeta kala kultu li ali od Ebu Džuhajfe koji je rekao Hazreti Ali Hel indekum kitab imate li nešto Hazreti ja zapisan misli od stvari mimo Kur'ana jer je Kur'an bio zapisivan i Rasulullah je imao svoje pisare, Kur'an. Bilo je ashaba plemenitih koje je gospodar počastio da su u vrijeme Rasulullah sallallahu zapisali kompletan Kur'an. Čak imate među muškarcima i ženama jedna od najvećih vrlina koju su mogli sabrati za vrijeme života Resulullah, kaže on je naučio na pamet Kur'an za vrijeme Rasulullah sallallahu znači da je pratio objavu Kur'ana i sa objavom posljednjeg ajeta i posljednji ajet je naučio. Pita ga ovaj tabin Hazreti Aliju, kaže, rekao sam Ali imate li kakav kitab? Misli imate li nešto zapisan? Hazreti Alija odgovori, kale la, illa kitab Allah, nemamo nikakvu konkretnu neku knjigu da, da imamo zapisan, osim Allahove knjige u fehmun u ređulun muslim. Ili razumijevanje koje je Allah dragi dadne čovjeku muslimanu. Ovo smo, ako se sjećate, govorili ona tri, tri kruga koja treba. Alhamdulillah, Allah mi je dao neku informaciju, dao mi je neko znanje. Tu informaciju moram oplemeniti čime? Oplemeniti razumijevanje Kada sam razumio, sljedeći korak je da oplemenim to svoje razumijevanje i da očistim to svoje znanje čime? Primjenom malo znanja, uz puno razumijevanja, uz puno primjene je najbolje. Jer je znanje argument ili tebi ili, ili protiv tebi. Kada primjenim, ashabi plemeniti deset ajeta pa primjenim. Ako su u ovim ajetima govori o sadaki, on odmah daje sadaku. Odmah navikava svoj karakter da daje sadaku, da redovno ne sadaku. Jednom mjesečno, jednom hektično, jednom 15 dana, jednom u šest mjeseci, zavisi od mogućnosti čovjek. A moj princip da dajem sadaku. I danas kažu nema u društvenim pojavama, kaže nema zakonitosti. Imaju pojave i konstante. Šta je pojava? Ono što se desi više se ne dešava. Konstanta je ono što se u domaći među ljudima. Vjernih i vjernica moraju imati konstante. Ja tebe pita, ti meni reci pet konstanti u svom životu, ja ću ti reći kakav si. Znači šta je pet stvari koje se tebi stalno dešavaju u životu? Prvo je ovako, svaki dan učim po najmanje pet sahifa Kur'ana. Pročitam barem jedan hadis Rasulullah dnevno. Ja govorim na nivou dana namaz redovno obavim, nastojim da bude u džematu, nastojim da uradim nešto za umet Resulullah, to je moja konstanta u životu. I peta stvar, uvijek nastojim proširiti svoje znanje. Pa jednom heftično imam ders ili predavanje ili neko druženje. To su konstanta u mom životu. I prema njima ću ja dobiti dobit nagradu. Jer ja mogu sutra poseliti. I nema me. Šta je konstanta bila u životu ovog Božijeg groba? Svaki dan on klanja sabah prouči sahifu Kur'an. je ametskog dana ti sutra umru. A od šta počeo? Završio, klanio sunnete, klanio farze, sabah, završio zikr, proučio ono što treba da se prouči, podigao ruke, dobu, reci ja rab, ja sam odlučio svako jutro sahifu da prouči i da to bude konstanta u mom životu. Ne pojava, ne jedno mi više nema, nego konstanta. I zato kaže ili razumijevanje Kitabullahi ili razumijevanje Allahova knjiga ili razumijevanje koje je data Kaže ja ustanem ujutru, klanjam sabah, otvorim usaf, i proučim sahifu Kur'an. dan, isti taj dan do podne ne sam, insan. Dok je kijametskog dana toj osobi se piše ta sahifa. Jer je on čvrsto, on i ona odlučio, to će biti konstanta u mom životu. I pogledajte čega se treba najviše bojati. Ova poplava nemorala, poplava ovih ponašanja, kad imate, odete na trening, momci treniraju rukom treniraju košarku. Allaha mi drago prelijepo, drago ti vidje, trče, troše energiju, ulažu neku energiju, šport, lijep, malo, malo pa psovka. Jer je psovka postala konstanta u njegovom životu. Čuva, čuvat se, jer Resulullah kaže, zaista čovjek govori istinu, dok ga Allah ne upiše među iskrene robove. I zaista čovjek govori laž, ili psovku, ili bilo šta ružno, dok ga Allah ne upiše među vlast. Što je uradio? Konstanta u životu. Zna se desiti, alhamdulillah, ima, hvala Bogu, meni je posebno drago, imate ljudi, dovede ovako neko poput vas na džumu, nekoga kako inače nije klanju, Pa vidiš, on stavi umjesto desne preko lijevu, stavi lijevu preko desne. Pa vidiš, alhamdulillah, počinje klanjati. Jedan je tako i uletio u džamiju Bakijsku ovde i valjda je spotakuo se i ni pet ni šest spoji one dvije riječi. Ona dva sloga koja čovjek ne bi musliman i muslimanka trebao spojiti. U džamiji! <laughs> Pazi, ovo kada kaže Hazreti Alija, imamo Allahovu knjigu. Naravno da su hadisi Resulullaha zapisivani još za vrijeme njegovoga života. Međutim, šta Hazreti Alija potencira? Razumijevanje. Ono o čemu mi stalno govorimo. Da, da, Šta razumijem? Razumijem da trebam pisat. Pazite, imate svi screen saver, imate, većina vas ima računa. Zam si uzmiješ deset jakih misli koji se vrte taj dan na screen saver. Prva, hoću da znam šta je meni konstanta u životu. Šta stalno? To onaj, se u terminologiji Islama govori o mekamu. Nešto što je konstanta u mom životu. Bešvakac je konstanta u mom životu. Hidžad je konstanta u mom životu. Druženje sa hajirli ljudima je konstanta u mom životu. Lijepe riječi konstanta u mom životu. Nema deranja u porodici. Komuniciramo normalno je konstanta u mom životu. U tome je problem. Mi imamo pojave. Mi nemamo konstanta. I ovaj period koji je pred nama trebamo pokušati sumetom ovo da idemo. Imamo kitabullah, imamo Allahovu knjigu. Imamo sunnet Resulullah sallallahu Treba nam razumijevanje toga. Da ljudi kroz ona moderna sredstva koja im je dragi gospodar dao uspostavljaju svoj život na način na koji će njihov gospodar sa njima biti zadovoljan s jedne strane, a što je najbitnije, što je najbitnije, gospodar će im dati bereket onda i na ovom i na budućem svijetu. U svemu što radi. Dalje kaže Hazreti Alija ne, osim Allahova knjiga ili razumijevanje koje čovjek musliman, koje je čovjeku muslimanu dato. Ili ono što je, kaže Hazreti Alija na ovoj sahifi. Hazreti Alija je kod sebe imao od hadisa Resulullaha sallallahu alaihi sallam nešto zapisano. Kaže ovaj Tavin, kaže, kultu fema fi hadihi sahife. Šta je na ovoj sahifi, na ovom papiru? Tada je Hazreti Alija rekao, el aql, krvarina. Da je Resulullah s.a.v. odredio krvarin Kada se osoba ubije i to bude na način na koji se može dati krvarina. Ako neko namjerno ubije insana, takva osoba poravnanjem biva ubijena. U slučaju da je nenamjerno ubila, u tom slučaju daje se krvarina. I krvarina nije cijena života ljudskog, nego je neka forma materijalne kompenzacije zato što je taj insan ostavio svoju porodicu, je li imao svoje roditelje pa njima treba neka pažnja ili imao svoju hanumu i evlad pa njima treba neka nadoknada. I ovo vam je, ovo je vrlo bitno. Ako se sjećate, stalno potenciram taj hadis. Mi stalno pitamo ono prvo za što će gospodar pitati roba svoga je namaz, jel tako? A prvo za što će se sud među ljudima je šta? Krv. Životi. I danas gledajte ovo što se dešava. Allaha vam dragu nedavno napadi u, u Egiptu. Na crkvu. Eksplozija. Ubijeni ljudi nemuslimani. Ulema od prvih generacija evo do, do, do, našeg stoljeća uči svakoga onoga ako uči pred ulemom da je hak nemuslimana na ahiretu veći nego hak muslimana. Ako si zulom učinio nemuslimanu, to je veće nego kad si učinio muslimanu. Ne, znači da trebaš muslimanu činiti nepravdu, a znači da trebaš čuvati ovog haka. Kaže zašto? Jer gospodar će nemuslimanu i tebe i njega ostaviti na sudnjem danu da se poravnate a muslimanu može dati nagradu. reći oprosti svome bratu, evo ti imaš, došao si mi sa imanu Pogledajte koliko ljudi danas će zbog tog napada koji se desio prije par dana možda okrenuti leđa svoja najveću istinu u svome životu, a to je da nema drugoga Boga osim jednoga jedinog. I da on slao svoje poslanike. Koliko je taj, koliko je to opasno i koliko to utiče na svijest ljudi. Druga stvar koja je Prva stvar je bila al to je krvarina. Druga je fakakul esir, oslobađanje zarobljenika. Ovdje, onaj Hazreti Alija kaže da je Resulullah s.a.v. uspostavio sistem. Ako je jedan musliman ili jedna muslimanka zarobljen ili zarobljena, dužnost je nas muslimana da, da tu osobu izbavimo iz zarobljeništva. I treća i posljednja stvar, wala yuqtalu muslimun bikafir ne ubija se musliman radi kafira. Ovo su tri stvari koje Hazreti Alija kaže ovome, ovome je ta Ja ću samo se osvrnuti na jedan onaj pomen, jednu vrlo bitnu dimenziju ovoga hadisa Rasulullah sallallahu Zašto? Ovo je hadis u smislu, ne hadis u izrazu. Ovo je Rasulullah sallallahu ostavio Hazreti Ali kao nešto što je smjernica. zanimljiv je detalj da sve ono što se od hadisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam prenosi da 90% toga govori muslimanima i muslimankama na koji način da urede svoje odnose između sebi. Na koji način da uspostavi odnos. I suština vašeg odnosa, alhamdulillah, svi ulazite u neke relacije. Neko ulazi u poslovne, neko ulazi u bračne, neko ulazi... Svi ulazimo u neke relacije. Samo ćeš u jednom trenutku biti rahat kada čvrsto znaš da je osoba s kojom si ti, bez obzira o kom je se radi, i ona, ta osoba, dijelite iste, ista mjerla. Čim su drugačija mjerla, tvoja i njegova, ili nije? Nema salameta. Nema salameta u braku, nema salameta u poslu, nema salameta u obrazovanju. Hoćeš nekoga da naučiš, tvoje i njegove vrijednosti nisu iste. Nisu mjerila ista. I zbog toga Obratite pažnju kada Resulullah sallam kaže Alija, koliko je Resulullah mogu insistirati na tome da se krvarina dadne? Kad je Hazreti Alija rekao da smo to pored Kur'ana zapisali. Ljudski život. Treba ga cijeniti. Jedan od, od, jedna od bitnih stvari jeste da karakter insan karakter insan puno govori o tome kakav je ambijent oblikovo čovjeka. Kada gledate Hazreti Aliju, ja ne mogu da ne spominim jedan detalj. Čovjek za koje kažu da je dijete Islama je Hazreti Ali. kažu dijete Islama, zašto? Primio Islam sa... Koliko je godina Hazreti Ali kada je primio Islam? Koliko? 11, 10 godina ima. Resulullah sallallahu sallam kad je primio Islam rukuje se sa njim. Vi znate da je ovaj tabin koji pita Hazreti Aliju, svjestan je činjenica o životu Hazreti Aliju. Ja ću samo nekoliko činjenica spomenuti, time ćemo ako Bog da završiti, da možemo napraviti pauzu prije halke fika. Hazreti Alija je zet Resulullaha sallallahu alaihi Hazreti Fatima, za koju Resulullah sallallahu alaihi kaže, Fatima je dio meni. Ko Fatimu uznemirava, uznemirava meni kaže Hazreti Fatima nikada mi Resulullah sallallahu alaihi sallam ne bi došao a da ja ne bi ustala pred njim i nikada ne bi ona ja kod njega došla da ne bi Resulullah ustao predama. a danas ljudi problematiziraju kaže treba on ustati pred svojim profesorom pa ne ustaješ čovječe zato što on kaže za sebe ne uzubila da je ovo ili ono. Ustaješ iz poštovanja. Resulullah iz poštovanja prema svojoj kćerci, iz radosti da mi dolazi neko ko mi je drag, ustajao je pred njim i ona je ustajala pred njom I vi znate da je Hazreti Alija otac Hazreti Hasana i Huseina, unuka Resulullah sallallahu alaihi sallam i prvaka mladića dženneta. Samo jedan, jedan detalj. Ovako kad insan priča i sad mogu sahat vremena o Hazreti Ali pričat, insan bi rekao, pa vidite mašala, kod njih je sve idealno bilo. Nikakvih problema, nikakvih, ona, ne. Pa znate koja su dva nadimka Hazreti Ali? Jedan znate Ebu al Hasan, jel? Babo Hasano, a drugi je kako? Kako je? Znao ne? Ebu? Turab. Ebu Turab. Aha, či babo prašni. Zašto babo prašni? Zato što je jednom prilikom Resulullah sallam došao kada Zret Fatime pitao je gdje kaže nešto smo se posvađali kaže otišao je u džamiju. Kada je Resulullah došao u džamiju on je pobjegao od svoje hanume u džamiju. I kaže, mi danas bježimo na druga mjesta. dakle, našao ga u džami, u džami tad nije bilo hasura tipa ovoga, nego prašina je znala ući, nije se moglo, ona, nije bilo čilima ove vrste. I kaže, Hazret Ali je bio u čošku, malo se naslonio, prilego, kaže, svega prašina. I kaže, prilazi Rasulullah s.a.v. i onu prašinu sa, sa Hazret Ali je otresa. Ali meni u svemu tom je bitno jedna stvar. Resulullah nije pitao Fatimu šta ste se posveđali Uopće nije ušao u to. Nije ni pitao ni Aliju što ste se posvećali. A danas odmah, a šta je bilo? A šta se desilo? a sebi bi našao opravdanje. I tada mi je Resulullah sallallahu alaihi zašto hoću da vam ovo kažem? Zašto je gospodar dao da nama Resulullah donese islam? Zato da bi mi mogli znati, e, to se može primijeniti. Evo vidiš, imao problem sa Hanumom, riješili ga. Zašto? Pa lako ga je riješiti kad oni i ona idu u istom pravcu. Kad oni i ona imaju šta? Ista mjerila. I šta je tu još bitno, subhanallah? Ne samo da su oni se susretali s tim, pa oni su bili duhoviti jedni sa drugim, pred svima. Kaže, Hazreti Ali i Resulullah jedu hurme. Vjerovatno ste neki čuli, kaže, kako jedu Hazreti Ali i Resulullah, kaže, Resulullah bi stavio svoje onaj, košpice od hurmi pred Hazreti Ali. Pa zamisli, ratuje se, ratovi, e, uspostavljaju se stvari koje su bitne za umet, radi se, nema stajanja. Njih dvojica, Hazreti Alija i Hazreti Resulullah, sallallahu alaihi kaže Resulullah jede košpice i stavlja pred Hazreti Alijom. Kad su završili, gomila onaj košpica pred Hazreti Alijom, a nijedne pred Resulullah. Kaže, Alija, kaže mu Resulullah, sallallahu alaihi sallam, Alija vidi koliko spojao košpica. Na ono, šali se sa njim kaže njemu Hazreti Ali, a ti si Allaho poslaniće svoje jeo s košpicama, jel? Čuli ste za to, jel? ste ne, ali kod nas, znaš, kaže, i to je, tu je subhanallah detalj. Hazreti Omer zaprosio je djevojku Umu Kulsum, koja je unuka, unuka Hazreti, Hazreti Ali. Kaže, Omer kaže, neću da se udam za njega, kaže Umu Kulsum. Zašto? Kaže, ulazi u kuću namršten i izlazi iz kuće namršten. Do te mjere su gledali. I kada je Hazreti Omer postao halifa, kaže gospodaru moj, ja sam zaista strog prema sebi najprije. Pa ti moje srce učini blaži Znate to. I ovaj, molim vas, imajte to. Alhamdulillah, lahko je nasihat dat, lahko je savjet dat, lahko je ljudima reći trebalo bi ovo, trebalo bi ono. Ali koliko je insan spreman da se zaista okrini i da mijenja stvar. Jer više dijagnoza je vrh glave, siguran sam svima vama. Samo se govori o tome šta ne valja. Više ne može sjesti samo pa da kaže da nešto valja. Treba se čuvati toga. Tog jednog negativnog odnosa. Šta god da u životu radiš, molim te dvije stvari poslušaj. Najprije iskren nijet. gospodar ja radim ovo da bi ojačao umet. Ja studiram da bi bio dobar, ako Bog da u životu, da imam vještine, da imam znanja, da mogu koristiti umetu, da ne budem muhtač ljudima, da se mogu zaposliti, da mogu raditi, da mogu privređivati za svoj porodicu. Ali dvije stvari imaj na um. Šta god da radiš, radi kvalitetno i šta god da radiš, radi kontinuirano. Uvijek. Prvo, ovo kvalitetno zašto? Jer je Resulullah rekao, Allah voli kad neko od vas radi neki posao, šta? Da ga usavrši kvalitetno da ga radi. I šta je Resulullah s.a.v. rekao? Kada nešto radite, ustrajte u tome. Allah voli od dijela ono u čemu se... Pa mi u subhanallah u, u sunnetu imamo ključ za uspjeh na poslu, za uspjeh na fakultetu, za uspjeh u braku, za uspjeh u bilo kojoj relaciji, u malom projektu. Halka hadisa, halka hadisa, halka fika, halka, mali projekat, nešto malo što mi radimo. Što treba u našim očima biti zrna, trun tu nijedna prema onome što ti i ja trebamo doprinijeti umetu. Zbog toga jedna zamka, i time ću završiti halal, u koju upadaju ljudi. U ovoj hefti sam se osvjedočio. Molim vas, nemojte. Uvijek sam govorio, sećaju se oni koji dolazili u Carevu džanju. Bolje je učiniti grije, ne uzbila nije da pravdam grije, nego je bolji grije koji tebe je dovede u stanje slomljenosti srca pred gospodarom jer ti je krivo što si to učinio i učinio nego učiniti dobro djelo koje te navede da se oholiš. Razmislite dobro ovoj misli. Bolje ti učiniti grijeh koji te slomi, kažeš ja rab jesam, slabost moja, oprosti mi, pokrij moje sramote, ti znaš meni. Ja rab oprosti, nego ja sam klanio sinoć 20 rekiata i u 20 rekiata po 10 sahifa mu sata. I nema vrata na koja ne zakucam, neka ja sam sinoć klanio už bila. pa pazite, to je opasan hal, to je opasno stanje, to je opasna šta? Šta smo rekli da je bitno u životu? Konstanta. Šta je konstanta u životu? Konstanta je da sam svjestan da je svaka moja pokornost Allahov dar meni. Pazi, tvoj hijab je dar Allahov tebi. Tvoj namaz je dar Allahov tebi. Tvoj dolazak ovdje je dar Allahov tebi. Tako kad i vjerujte, 90% problema među ljudima muslimanima proizlaze upravo iz oholosti. Oholosti zbog imeta, oholosti zbog položaja, oholosti zbog znanja, ohol... umišljenosti, zaljubljenosti u sebi, zaljubljenosti u svoje projekte. Ne, ovo je, kako su ashabi govorili, kada bi navečer legli spavat, a par sati samo do sabaha ima. Cijelo, kaže, trni, kaže Hazreti Hatidža, sva pretrne više od trčanja za djecom, za obavezama, pomozi Resulullah. Kaže Hazreti Pejgamber njoj, Hatidža, dobit ćeš nagradu koliko si znoja uložila. Znate šta su onda radili? podigne ruku jedan od njih i kaže uči ovo ovako gospodaru moj ovo je ono malo što tvoj rob može uraditi a danas ljudi kamen na kamen stavi u tri novine objavi nemojte to, je, to su vrlo ozbiljne stvari zaista tako mi gospodar ako budemo iskrene nijete imali ko što su ovi ljudi imali ko što su oni znali da se treba znanje zapisivati Danas smo živi, sutra nas nema. Hoću da imamo smjernice, hoću da imamo konstante. Razmislite o konstantama u svome životu. Sada je ovo, ovo halka hadisa još uvijek se tretira, znate, kao šta, kao pojava. nije ovo još uvijek konstanta. A da ne govorim halka fika. Da ne govorim ona sahifa Kur'ana ili pet ili deset ili džuz. Redovno obavljanje namaza u džematu. da ne govorim da svake hefte nekoga za ruku uzmem pa kaj, hajde brate da mi popijemo kao da porazgovaram. Koje su to naše konstante? Ja vjerujem da uz Božiju pomoć, ako ove stvari budemo pravilno razumijevali, ova faza koja se naziva pripremom, pripremom za naše suočenje sa ljudima, možemo tek onda izlazimo kao što su velikani govorili, a sa sablji, kažu velikani, kapa krv, ali ne u borbi protiv vanjskih neprijatelja, nego u borbi protiv sebe. Ja kada izađem, ne smijem nositi oholost prema ljudima moram imati dovoljno znanja. Moram imati dovoljno znanja. I zbog toga molim gospodara da nas počasti. Razmislite ove dvije stvari, molim vas. Da razmišljamo o konstantama. Šta je to konstanta u mom životu? Prva stvar. I druga stvar, da razmišljam koji su to, koji su to kakav je to moj pristup stvarima. Jer meni je drago, ja ovdje dosta ljudi znam lično. Kad znam da on vodi firmu kako treba, da to radi kvalitetno, da to radi kontinuirano, da zapošljava ljude, ne, alhamdulillah, to, to raduje, to je mala pobjeda. To je ma, mala pobjeda koja je ogromna u isto vrijeme. Dajte da razmišljamo o konstantama i razmišljamo o onome što sam govorio. Šta god da musliman i muslimanka radi, molim te radi to kvalitetno. Molim te i zbog toga šta god radiš, kvalitetno i kontinuirano. To je suština. Molim gospodara da nas počasti i napravit ćemo da pauzu nakon što proučimo do 15 minuta da mogu izaći oni koji žele pa ćemo onda početi sa halkom fika. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Gospodar naš počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodar naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim dijelom koji približava džennetu. Gospodaru naš počasti nas ustrajnošću na Tvome putu. Gospodaru naš počasti nas preseljenjem na Tvom putu nakon dugog života na Tvom putu. Gospodar naš molimo Te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš svakim djelom koji približava džennetu. Gospodaru naš, sačuvaj nas od svakoga djela koji približava džehennem. Gospodaru naš, očisti naša srca od oholosti. Očisti naše ruke od pretvaranja. Očisti naše jezike od laži. Gospodaru naš, molimo te da budeš od onih koji će nama stalno na pomoći biti gospodar. Nemoj nas prepustiti same sebi nikoliko trepta jednoga oka. Gospodar naš počasti nas da tražimo konstant u svome životu. Neka ta konstanta bude odanost tebi. Gospodaru naš oprosti nama, roditeljima našima, braći i sestrama i svima koji su došli večeras ovdje. Gospodar oni koji su bolesni počasti i zdravljem da se sa nama druže opet. Gospodar naš molimo te da dadneš obskrbu umetu Muhameda. Gospodar naš molimo te da obskrbiš umet Muhameda. Gospodar naš molimo te da dadneš uspjeha studentima umeta محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة يا ما يسفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة